بسم الله الرحمن الرحيم ومنها الاستيعاب في مسح الرأس وهو أن يمسحه كله لما روى عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه كلتيهما أقبل بهما وأدبره وعند مالك فرض وقد مر الكلام فيه yana tahoratning sunnatlaridan biri boshga masx tortishda istiob ya'ni hammasiga masx tortishlik sunnat. Boshni 4 dan 1 masx tortish farz edi. Butun boshga masx tortishlik sunnat. Rivoyat qilinganki, Abdulloh ibn Zayd aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ikki qo'llari bilan ikkala qo'llari bilan boshlariga mas qo'llarini e, oldi va orqalari bilan ya'ni mas tortganda qo'lni oldi bilan bunday ketib keyin orqa bilan keldi degan ya'ni boshni boshidan boshlab yana qaytarib butun boshni nam qo'l bilan silab chiqishlik sunnat ekan imom molik nazarlarida butun boshiga mas tortish farzdir bu gap o'tdi ya'ni u kishida butun boshga mas tortish farz e, imomi shofiy rahmatulloh alayhda boshdan bir qilga bo'lsa ham nam tegib qolsa shu mas ado topgan bo'ladi deydi bizda e, boshni to'rtdan biriga mas tortilishlik farz butun boshga mas tortishlik endi sunnat ekan ومنها البداءة بالمسح من مقدم الرأس وقال, وقال الحسن البصري السنة البداءة من الهامة فيضع يديه عليها يمرهما إلى مقدم الرأس ثم يعيدهما إلى القفا وهكذا روى هشام عن محمد والصحيح قول العامة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بالمسح من مقدم رأسه ولأن السنة في المغسولات البداءة بالغسل من أول العضو فكذا في الممسوحات yana tahorat sunnatlaridan biri shu masx tortishlikda boshni avvalidan boshlashlik ham sunnat. Ya'ni bu yerdan boshlab orqaga qarab. Hasan Basri boshni eng cho'qqisidan boshlashlik sunnat der ekanlar. Ya'ni qo'llarni shu cho'qqiga qo'yib, undan boshda oldiga yurgizib, keyin orqasiga shunday qaytarishlik sunnat deganlar. Hishom Muhammaddan shu gapni rivoyat qilgan ekan. Lekin sahih to'g'risi ommani gapidir. Ya'ni omma ulamolarning gapi, e, ya'ni mas topganda boshni avvalidan boshlab masni boshlaymiz. Bunga hadis sharif dalil bo'ladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam mas tortishni boshni avvalidan boshladilar o'zlari ya'ni shunday mas tortdilar bundan tashqari yuviladigan e, a'zolardagi sunnat a'zoni avvalidan a'zoni boshidan yuvishlik sunnatidir oyog'ini ham uchidan yuvardik qo'lni ham uchidan boshlab tirsakka qarab yuvardik demak mas tortishda ham boshni avvalidan boshlashimiz sunnat bo'ladi ومنها أن يمسح رأسه مرة واحدة والتثليث ثلاث مرات بماء واحد مكروه وهذا عندنا وقال الشافعي السنة هي التثليث وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد احتج الشافعي بما روي أن عثمان بن عفان وعليا رضي الله عنهما حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل ثلاثا ومسح بالرأس ثلاثا ولأن هذا ركن أصلي في الوضوء فيسن فيه التثليث قياسا على الركن الآخر وهو الغسل بخلاف المسح على الخفين لأنه ليس بركن أصلي بل ثبت رخصة ومبنى الرخصة على الخفة ولنا ما روي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ورأيته توضأ مرتين مرتين ورأيته توضأ ثلاثا وثلاثا ثلاثا وما رأيته مسح على رأسه إلا مرة واحدة وكذا روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه علم الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح مرة واحدة yana tahorat sunnatlaridan biri shu masxda bir marta masx tortishlik sunnat. bitta suv bilan qo'lni namlab 3 marta nas tortishlik makruhdir. Ya'ni 3 marta yuvishlik sunnat u masxni ham 3 marta qilib qo'yay deb 3 marta mas tortishlik sunnat emas, makruhdir. Bu bizning mazhabimizda makruh deyilgan. Shofiy 3 marta mas tortishlik sunnat der ekanlar. Hasan Abu Hanifadan e, imomimizdan rivoyat qiladiki, abu hanifa bitta suv bilan 3 marta masx topganlar degan rivoyat ham bor umuman mazhabimizdagi sunnat 1 marta masx tortish lekin mazhab rahbari imom azamdan 3 marta masx topganlik haqida ham rivoyat bor ekan bitta suv bilan imom shofiy 3 marta suv olib 3 marta masx tortish kerak xuddi 3 marta suv olib yuvgan kabi der ekanlar bu gaplariga hujjat qilib shofiy usmon va ali roziyallohu anhumoni qilgan ishlarini hujjat keltiradilarki, ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni e, tahoratlarini hikoya qilib ko'rsatib berayotib, 3 martadan yuvdilar, ya'ni a'zolarni, yuvadigan a'zolarni. Boshqa ham 3 marta masx qildilar, Usmon va Ali. E, mana bu hujjat deydilar Shofiy. Yana qo'shimcha qilib aytadilarki, e, yana bu masx tortishlik tahoratda asli rukundir. Ya'ni boshga masx tortishlik asli rukun. Ya'ni 4 ta farzdan bittasi asl farz. Masalan, mahsiga masx tortishlik asl farz emas. U asl yuvishlik-ku, keyin masx kiyib olsangiz, mahs kiyib olsangiz, unda yengillik uchun ruxsat berilgan masx bu. Oyoqqa masx tortish mahsiga. Ammo boshga mahs tortishlik bu asl farz. Demak, e, bu masx tortishda ham 3 marta tortish kerak. Boshqa rukunga, masalan, yuvishlik rukunida kolunu, qo'lni, oyog'ini yuvganda 3 marta yuvgan kabi e, boshqa tartışı tortganda ham 3 marta tartışı tortish kerak deyaptilar Shofiy. Va bu u gap aytganlardan keyin savol onda unda mahsiga tartışı tortishni üç 3 marta tortish kerakmi desa, yo'q, u mahsiga masih tortishlik unday emas. Chunki u mahsiga masih tortishlik asl rukun emas, asl farz emas. Balki ruxsat bo'lib sabit bo'lgan. Ya'ni insonlarga, bandalarga yengillik bo'lsin deb yuvmay mahsillarga masih tortib agar tahorat bilan kelgan bo'lsanglar deb ijozat berilgan. Ruxsatni qurilishi yengillikka quriladi. Ya'ni 3 marta masih desa bu yengillik emas, og'irlik bo'lib qoladi. 1 marta masih bo'laveradi, deyapti Shofiy. Oyoqqa, mahsiga. Ammo boshga boshni mas tortish farz edi, demak 3 marta mas tortishlik sunnat bo'ladi debdilar. Biz nima dedik? 1 marta mas tortishlik ya'ni masx umuman 1 marta bo'lishi sunnat. Yuvish 3 marta sunnat bo'lgani kabi masxni 1 marta bo'lishi sunnat. Dalilimiz Muaz roziyallohu anhu dan rivoyat bo'lganki aytadilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir marta bir marta tahorat qilganlarni ko'rdim har bir a'zolarni bir martadan yuvib ikki martadan yuvib tahorat qilganlarni ko'rdim uch martadan yuvib tahorat qilganlarni ko'rdim ammo boshlariga faqat bir marta mas tortganlarini ko'rganman xolos hech u ikki martadan boshqa a'zolarni yuvganlarida ikki marta tortmadilar uch martadan boshqa a'zolarni yuvganlarida boshqa mas tortishda uch marta tortmadilar bir marta tortdilar yana shuningdek anas ibn Malik roziyallohu dan rivoyat bo'ladiki u kishi e, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahoratlarini odamlarga o'rgatar ekanlar, boshlariga bir mas tortdilar. 3 marta emas. Demak, e, bir marta mas tortishlik payg'ambarimizning sunnatlari ekan. Ya'ni to'la mas tortishligi va umuman mas bir marta bo'lishligi sunnat. وأما حكاية عثمان وعلي رضي الله عنهما فالمشهور عنهما أنهما مسحا مرة واحدة كذا ذكر أبو داود في سننه أن الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة وكذا روي روى عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه توضأ في رحبة الكوفة بعد صلاة الفجر ومسح رأسه مرة واحدة ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى وضوء هذا ولو ثبت ما رواه الشافعي فهو محمول على أنه فعله بماء واحد وذلك سنة عندنا في رواية الحسن عن أبي حنيفة ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلا باسم المسح واعتباره بالغسل فاسد من وجهين أحدهما أن المسح بني على التخفيف والتكرار من باب التغليف فلا يليق المسح بخلاف الغسل والثاني أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة ووضاءة لا تحصل لمر لمرة واحدة ولا يحصل ذلك بتكرار المسح فبطل القياس endi Usmon va Ali roziyallohu anhuma payg'ambarimizni tahoratlarini sallallohu alayhi vasallam ta'lim berib o'rgatayotganlarida 3 marta masx tortdilar degan so'z keldi. ammo deydilar bu usmon aliyni hikoyalari ham mashhuri shuki bular ikkovlari ham bir marta masjid otganlar mana abu dovud sunani abu dovud kitoblarida hadis to'plamlarida zikr qildilar shunday deb zikr qildilarki usmonni hadisidan sahihi shuki ya'ni usmon aytgan usmon ko'rsatgan holati to'g'risi shuki u kishi usmon boshlariga va quloqlariga bir marta mas tortdilar ya'ni boshlariga mas tortib quloqni ham shu nam qo'l bilan siladilar bir marta shuningdek abduhoyir degan kishi ali roziyallohu anhudan rivoyat qilyaptilar ali ham ko'pa maydonida bomdod namozidan keyin tahorat qilib boshlariga bir marta mas tortdilar so'ngra dedilar kimni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tahoratlariga qarash xursand qilsa payg'ambarimiz qanday tahorat qilgan ekan deb shuni ko'rmoqchi bo'lsa meni mana bu tahoratimni ko'rsin ya'ni bu tahoratim rasulullohni tahoratlari dedilar va bir marta mast qilibdilar endi e, shofiy rivoyat qilgan usmon va ali uch marta mast qilgan degan gap sobit bo'lib to'g'ri bo'lsa ham u gap shunday deb tushuniladiki o'sha uch marta mast qilgani E, bir marta bitta suv bilan uch marta maslatgan uchta suv olgan emas abu hanifadan hasanni rivoyatida bizning mazhabimizda ham shu bitta suv bilan uch marta mast sunnat ya'ni abu hanifa shunday e, uch marta mast bitta suv bilan degan gap bor edi-ku. hozir o'tdi bu gap ya'ni biz o'sha uch marta mast ham bitta suv bilan bo'lsa uni sunnat degan gapga qo'shilishimiz mumkin bundan tashqari suvni ham 3 marta olib, yangi suv olib, 3 marta yangi suv bilan mast bu endi u bosh silangan bo'lmaydi nam qo'l bilan, balki bosh yuvilganga o'tib qoladi. 3 marta yangi suv bilan boshga e, silaganingizdan keyin boshingizni go'yo boshingizni yuvgan bo'lib qolasiz. Alloh taolo boshinglarni yuvinglar degan yo'qda. Mast tortinglar dedi. Demak, yuvsangiz mas tortinglar degan gapga xilob ish qilgan bo'lasiz teskari ish qilgan bo'lasiz mas tortishlikka xalal beradi bu yuvishlik endi mas tortishlikni ham yuvishlikka e'tibor qilamiz yuvishlik uch martasi sunnat edi masxni ham uch martasi sunnat deb e'tibor qilish ikki sababdan fosiqdir ikki sababdan to'g'ri emasdir birinchi sabab masx yengillikka qurilgan masx tortish insonni qiynalmasligi uchun boshingizni yuvib o'tirmanglar agar shuni ham alloh taolo bizga farz qilsa tasavvur qiling qishlarda ham tahorat qilsangiz to'la boshingizni yuvishingiz va bu degani e, qiyinchilik kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin shu alim hakim bo'lgan alloh taolo bizga yengillik qilib boshinglarni namko'linglar bilan silab qo'ysanglar bo'laveradi shunday qilinglar yuvishinglar shart emas yuvmanglar deb aytgan yengillik bergan alloh taolo endi biz 3 marta suv olib 3 marta masx tortsak bu qiyinchilik bu takror qilishimiz bu mashqni bir marta emas bir necha marta qilishimiz bu qiyinchilik bobidan ya'ni o'zimizni o'zimiz qiynagan bo'lamiz demak bu masxga loyiq ish emas balki e, g'aslga yuvishga loyiq ya'ni yuvganda bir marta yuvganingizda ba'zi masalan tuklarni tagiga suv tegmay qolishi mumkin demak ikkinchi yuvganingizda tegadi bo'lmasa uchinchi yuvganingizda tegadi unda uch marta qilishda foyda bor yuvishni ammo masx tortishda bir marta masx tortishingiz bilan namlandimi boshingiz bo'ldi siz vazifani ado qildingiz yengillik shunda demak e, masxni ham yuvishga o'xshataylik degan gap to'g'ri emas bu gapni to'g'ri emasligining ikkinchi sababi yuvishlikdagi takror bu poklik tozalikni ziyoda bo'lishligini hosil bo'lishi uchun foyda beradi Ya'ni bu poklik bir martada toza bo'lmasa odamni yuzi, qo'li ikkinchisida toza bo'ladi, bunisi uchinchisida. Demak, har qo'shib ikkinchi yuvish, uchinchi yuvishingiz sizni yana ham badaningizni tozalayapti. Ammo maskni 3 marta qilish bilan tozalanib qolmaydi. Chunki mask faqat ustki tarafidan silanadi. 3 marta qilish bilan bosh ho'l bo'ladi xolos. Tozalandi degani emas. demak bu masxni yuvishga qiyos qilishlik to'g'ri emas demak nima gap chiqdi masxni bir marta qilish sunnat agar kimda kim 3 marta masx qilsa boshini bir olgan suv bilan 3 marta masx qiladigan bo'lsa bu rivoyat bor ekan ammo shuni ham makruh debdilar ya'ni makruh degani e, shu e, alloh taolo bergan yengillikni qabul qilmay, odam o'ziga qiyinlikni tanlab olayotganligi yaxshi emas. Ammo 3 marta suv olib 3 marta mas tortishlik bu to'g'ri emas, bu Shofiyning gaplariga mana to'g'ri emasligiga dalil keltirildi. والثاني ومنها أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس وقال الشافعي السنة أن يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا وجه قوله إنهما عدوان منفردان وليس من الرأس حقيقة وحكما أما الحقيقة فإن الرأس منبت الشعر ولا شعر عليهما وأما الحكم فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس ولو كان في حكم الرأس لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كصائر أجزاء الرأس ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء مسح به رأسه وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس ومعلوم أنه ما أراد به بيان الخلقة بل بيان الحكم إلا أنه لا ينوب المسح عليهما عن مسح الرأس لأن وجوب مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع به وكون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد وأنه يوجب العمل دون العلم فلو ناب المسح عليهما عن مسح الرأس لجعلناهما من الرأس قطعا وهذا لا يجوز وصار هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحطيم من البيت فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت حتى يطاف به كما يطاف بالبيت ثم لا يجوز أداء الصلاة إليه لأن وجوب الصلاة إلى الكعبة ثبت بدليل مقطوع به وكون الحتيم من البيت ثبت بخبر الواحد والعمل بخبر الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل مقطوع به أما إذا تضمن فلا كذلك ها هنا Xo'p, yana tahorat sunnatlaridan biri boshga olingan suv bilan, boshni mas qilaman deb olgan suv bilan, yangi suv olmasdan qulog'ini ikkita qulog'ini ichu tashini silab qo'yishlik ham sunnat ekan odatda mast topganda quloq silanadi quloq ham mast tortiladi quloqqa ham o'sha boshga olingan suv bilan bizni mazhabimiz shuni aytadi shofiy bo'lsalar e, boshga mast tortganda alohida suv olish kerak quloqqa mast tortganda alohida suv olish kerak yangi suv olish kerak deydilar bu kishini bunday deyishlarini sababi bosh bilan quloq alohida ikkita a'zo quloqlar alohida a'zolar bo'lib ular boshdan emas bosh boshqa quloq boshqa deyaptilar haqiqatdan ham hukman ham boshdan emas quloqlar haqiqatdan boshdan emasligi bosh soch chiqadigan joy quloq soch chiqadigan joy emas shofiy dalillari keltirilyapti Endi hukman quloq boshdan emasligi e, masalan quloqqa mas tortishlik boshga mas tortishlikni o'rniga o'tolmaydi. Agar quloqlar ham boshda hukmida bo'lganda quloqqa mas tortib qo'ysangiz boshqa mas tortgan bo'lishingiz kerak edi. Masalan, boshni qayergadir mas tortsangiz farz ado bo'lardi-ku. E, demak, o'sha boshni hech qayerga mas tortmay qulog'ingizga mas tortib qo'ysangiz bu ham boshdan deb turib mas tortdim boshingizga deya olmaysiz chunki quloq alohida narsa deyaptilar shofiy biz nima deyapmiz boshga olingan suv bilan quloqqa ham mas tortishlik sunnat deyapmiz dalilimiz rivoyat qilingan ali roziyallohu anhudanki rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlariga mas tortgan suv bilan quloqlariga mas tortdilar ana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha boshga mastotish uchun olgan suv bilan quloqlarga maslahat tortdilar yana anas bin molik roziyallohu anhudan rivoyat bo'ladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar ikkita quloq boshdandir dedilar al uznan minar ras ma'lumki bu yerda quloqlar boshda bo'ladi deb buni o'rgatmoqchi emaslar quloq yelkada bo'lmaydi quloq boshda bo'ladi buni bizga aytmasalar ham ma'lum demak bir yerda odamni yaralishida qulog'ini alloh taolo boshida yaratgan deb shuni tushuntirmoqchi emaslar va bu ma'lum narsadir balki bir yerda quloq başlandır degenden kulağını hukmi ham hükmede hukmida demoqchilar lekin shofiy dek quloqqa masx tortishlik başka masx tartışlıydı o'rniga o'tmaydi unga naib bo'lmaydi Ya'ni qulog'ingizga masx tortsangiz, boshga masx tortdim deya olmaysiz. Nimaga? Chunki boshga masx tortishlikni farz bo'lishi qat'iy dalil bilan, oyat bilan va musahu bi ruusikum degan so'z bilan Allohning kalomi bilan farz bo'lgan bo'lsa, endi quloq boshdandir degan hadis bitta odamni xabari bilan bir sahobani aytgan so'zi. Oyatga qarshi tura olmaydi bu so'z. Demak, e, biz bunga amal qilamiz amalni vojib qiladi ilmni emas bu so'z avvalgi darslarimizda ham o'tdi ya'ni bir odamni xabari bo'lsa bir sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan biron ishni biron so'zni rivoyat qilsa bir odamni xabari bo'ladi shu sahobani gapi bilan biz payg'ambarimiz shunday qilgan ekanlar deb bilimimiz bo'ladiyu faqat shunday boshqacha emas degan ilm bo'lmaydi amal qilamizu ilm bo'lmaydi Ya'ni ilm bo'lishligi qat'iy ilm bo'lishligi uchun qat'iy dalil kerak. Qat'iy dalil shu Qur'oni Karim va e, sunnatdagi o'sha mutawatir mashhur hadislar, xabari vohid emas. Bu xuddi shunga o'xshaydi. E, Falona va mashul al-mashu alayhi va mashir ras. Endi agar biz quloqqa mas tortishlik, boshga mas tortishlikka noyib bo'lib o'rniga o'taveradi desak, quloqni qat'iy boshdan degan bo'lamiz. Bunday bir ishimiz joiz emas. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quloq boshdan dedilar. Ammo shu quloq boshdan degan so'z bilan biz Alloh taolaning boshinglarga maslahatinglar deganini quloqqa maslahatsa bo'laveradi deb hukm chiqara olmaymiz. Bu joiz emas. Bu xuddi shunga o'xshaydiki, mana juda chiroyli dalil keltiryaptilar. Payg'ambar alayhisalom al-hatim minal bayt dedilar. Mana haj Ka'bani suratini ko'rganimiz yo o'zini ko'rganimiz Ka'ba yonida bir e, yarim oy shaklidagi bir devorcha bor. Shuni xatim deyiladi. Payg'ambar alayhisalom mana shu xatim ham Baytullohdan Ka'batullohdan dedilar. Demak, bu hadis shu so'zlarni nima ifoda qiladi? Demak, xatim Baytullohdan ekan, nima to'g'risida Baytullohdan? Baytullohni tavob qilganingizda o'sha xatimni ham tavob qiling. Ya'ni o'sha baytullohni o'zini tavof qilaman deb u yarim oyni ichidan o'tib ketmang balki tashidan tavof qiling bu gap tushunarli tavof qilish uchun albatta o'sha xatimni ham atrofidan aylanamiz chunki bu xatim ham baytullohdan dedilar payg'ambarimiz ammo o'sha yerda turib namoz o'qisak oldimizda kaba turibdi yonida hatim turibdi hatimni o'ziga qarab namoz o'qisa namoz bo'lmaydi xuddi quloqni o'ziga masx tortishlik boshqa masx tortmasa bo'lmaydi degandek xatimni o'ziga e, qarab namoz o'qishlik durust emas chunki Ka'baga qarab namoz o'qinglar degan gap qat'iy dalil bilan, oyat bilan sabit bo'lgan. Ka'baga qarab Masjidil Haromga, ya'ni o'sha Masjidil Haromning markazi bo'lgan Ka'baga qarab ibodat qilishimiz kerak. Endi haligi yonidagi bitmagan kichkina devor ham o'sha Baytullohdan degan bu hadis bir sahobani bergan xabar. Xabar vohid ya'ni. Mana shu yerda xabar vohid albatta vojib bo'ladi xabar vohidga amal qilishimiz. Qachon? Agar qat'iy dalilga amal qilishga teskari bo'lmasa. Mana qat'iy dalil bo'lgan narsaga teskari bo'lmagan xabar vohidni hammasini olamiz biz. xabar vohidmi masalan bir hadis u oyatga teskari bo'lmasa bitta odam aytgan hadis bo'lsa ham biz albatta olamiz lekin bir hadis oyatga ko'rinishda teskari bo'lsa biz oyatni olamiz u hadisni olmaymiz mana shu hatim baytullohdan degan gap bir odamni keltirgan hadisi bir odam rivoyat qilgan buni mana bu gap e, demak kabani o'rniga hatimga qarab namoz o'qur degan gapni bildirmaydi bizga balki kabaga qarab namoz o'qiymiz ammo xabar vohid agar oyatga qarshi kelmaydigan bo'lsa albatta biz bu xabar vohid ekan deb olmay ketmaymiz balki albatta unga amal qilamiz mana bu xuddi demak quloqqa masx tortishlik quloq boshdan degan gaplari bor lekin bosh turganda quloqqa mas tortishlik joiz emas qo'shimcha mas tortishlik sunnat quloq demak o'sha boshga olgan suv bilan quloqqa mas tortishlik ham sunnat ekan mana biz avval tahorat farzlarini o'rganar ekanmiz e, ba'zan hayron bo'ldik shu bir marta yuvish bir marta yuvish degan gaplar kela boshladi yo to'rtdan biri deb mana endi bizga ta'lim berdilarki u farz edi mana endi bu mana bular bilan qilsanglar sunnatini ham qilgan bo'lasizlar ana boshga mas tortishlik sunnat ya'ni boshni to'la boshni bir qismiga mas tortishlik farz bo'lsa, to'la hammasiga mas tortishlik sunnat. Quloqqa mas tortishlik ham sunnat ekanligini bildik. Va amma tahlilul lihyati fa 'inda Abi Hanifa Muhammad min al-adab wa 'inda Abi Yusuf sunnah. هكذا ذكر محمد في كتاب الآثار لأبي يوسف ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وشبك أصابعه في لحيته كأنه أسنان المشت ولهما أن الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خللوا لحاهم وما رواه أبو يوسف فهو حكاية فعله صلى الله عليه وسلم ذلك اتفاقا لا بطريق المواظبة وهذا لا يدل على السنة mana yana bir ko'pchilik so'raydigan biz ba'zan E, shu savolga javob bera olmay qoladigan bir masalani mana bu yerdan o'rganar ekanmiz ya'ni soqolni hilol qilishlik xuddi boshga mas tortgan kabi e, yuzni yuvganda soqolni ustini ham yuvadi odam endi soqolni orasiga ham panjalarini kiritib nam qo'li bilan hilol qilishlik ham farzmi degan savollar bo'ladi ana shu savolimizga javob beryaptilarki imomi abu hanifa va shogirdlari muhammad nazdlarida soqolni hilol qilishlik odobdir sunnatdan emas farz ham emas sunnat ham emas balki yaxshi ishlardan imom abu yusuf soqolni hilol qilish sunnat deydilar har holda farz emasligi ekan emasligida ittifoq ekanlar e, hech kim bu yerda soqolni hilol qilish farz demadi demak soqolni yuvishlik farz yuz bilan birga soqolni ustini uni ichida nam tegmay qolishligini soqol e, tahoratga ziyoni yo'q muhammad e, abu yusufni osor kitobida shunday zikr qilgan ya'ni rivoyat qilinganki rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat qildilar va panjalarini soqollarini ichiga kiritdilar go'yoki tarog'ini tishlariga o'xshardi panjalari taroq tishlaridek soqolni ichini xilof qildilar mana bu gap bilan abu yusuf demak payg'ambarimiz shunday kutilar sunnat degan bo'lsalar abu hanifa bilan muhammad sunnat emas bu dedilar bu yaxshi odob lekin sunnat emas deganlari e, dalillari shuki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tahoratlarini hikoya qilgan sahoba ikromlar hech qachon soqollarini hilol qilmadilar demak sunnat bo'lganda uni qilgan bo'lardilar endi abu yusuf rivoyat qilgan sakallarına hilal qildilar degan hadis bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni shu ishni ittifoqo qilganlariga dalil bu Ee, ya'ni doim qilmasdilar bir shunday qilganini ham birov ko'ribdi agar doim qilganlarida hamma sahobalar payg'ambarimiz tahoratlarini bizga ko'rsatayotganlarida hilol qilgan bo'lardilar hech kim unday qilmadi e, demak ba'zan biror marta payg'ambarimiz tarafdan sodir bo'lgan ish sunnatligiga dalolat qilmaydi balki shu ish yaxshi ish qilish mumkin ish ekanligini bildiradi demak soqolni mask qilish ham soqolga xilol qilish ham tahorat farzlaridan emas ekan va amma mashur raqabati faqad uxtulifa faqad ikhtalafa al mashayikh fi al amash, innahu sunnah, إنه سنة Abu أبو al iskaf, innahu أدب Shunga o'xshagan ulamolar o'rtasida ikki xil javob berilgan yana bir masala e, raqabaga quloq orqasiga qo'lni orqasi bilan nam qo'lni tekizib qo'yamiz masx tortganimizda. Mana shu ham sunnatmi desa, e, bu ulamolar katta ulamolar o'rtasida ixtilof bo'ldi. Abu Bakr Amash degan olim sunnat dedi shuni. Quloq orqasini masx qilishni. Abu Bakr Iskyof degan kishi bo'lsa, yo bu sunnat emas, odob dedi. ya'ni sunnatdan ko'ra darajasi pastroq qilsak yaxshi qilmasak hech ziyoni yo'q bo'lgan bir ish ekan mana hozirgacha biz tahoratni sunnatlari haqida ma'lumotlar oldik endi o'sha şey, odob deyilyapti tahoratdagi odoblar degan so'z e, mana shularni aytgan fasl boshlanyapti faslun fi bayani adabil vudu va amma adabul vudu minha ألا يستعين المتوضئ على وضوئه بأحد لما روي عن أبي عن أبي الجنوب أنه قال رأيت عليا يستقي ماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال ما هي أبا الجنوب فأب فإني رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال ما هي أبا الحسن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال ما هي عمر إني لا أريد أن يعينني على صلاة أحد Endi tahoratni odoblari bu degani, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qilgan vaqtlarida qilgan ishlari lekin doim qilgan emas, ba'zan shu qilganlar, biror marta qilganlarini sahobalar ko'rib qolganlar. Mana shunaqa ishlar bu tahoratdagi adablar ya'ni tahoratni boodob adab bilan e, ado qilishlikni ko'rinishlari ekan ana shunday ko'rinishlardan biri tahorat qilayotgan odam tahorat qilayotganda birovni yordamini olmasligi ya'ni birov suv quyib berib turaman desa shuni yo'q men o'zim quyaman deyishligi tahoratni odoblaridan bu rivoyat bo'lgan abul janub degan kishi aytadilarki men ali roziyallohu anhuni tahoratlariga suv quyayotganlarini ko'rib, suv quyib turishga shoshildim. Men quyib beray dedim. Ali ey Abul Janub to'xta. Men Umarni tahoratga suv olayotganini ko'rib, suv quyib beray deb shoshganimda Umar menga qarab, ya'ni Aliga qarab, ey Abul Hasan to'xtagin. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tahoratga suv quyayotganlarni tahorat qilmoqchi bo'layotganlarini ko'rib, suv quyib berishga shoshganimda rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga ey umar to'xtagin men namozimga birov menga yordamchi bo'lishligini istamayman deganlar mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan umar umardan ali alidan bu abul janub degan kishi uchovida ham mana shu holat ro'y bergan ekan va uchovlari ham qaytaribdilar demak tahorat qiluvchi odam o'zi qodir bo'lsa suv quyishlikka o'zi yuvsin qodir bo'lmasa bolalari kim bo'lsin mahramlari suv quyib berib turay desa bu bilan tahoratga ziyon yo'q ammo e, chunki u qodir emas bir qo'li yaxshi ishlamasligi mumkin yo shunday uzri bo'lsa albatta birov quyib berishni ixtiyor qilsa quyib bersa quyib berganiga savob olaveradi lekin o'zi qodir odam o'zi yo'qsin mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam men namoz o'qimoqchiman allohimga ibodat qilmoqchiman shu ibodatni o'zim qilmoqchiman menga birov yordam qilishini istamayman deyaptilar bu demak tahoratni odoblaridan ekan lekin keksa odamlarga e, keksayib qolgan shayxlarga ulamolarga qari otaxonlarga onaxonlarga suv quyib berib turishda savob bor tahorat olishlariga yordam berishda gap bu yerda o'sha o'zi qodir bo'lgan odam haqida ketyapti ومنها لا يسرف في الوضوء ولا يقتره والعدب فيما بين الإسراف والتقدير إذا لحك بين الغلو والتقصير قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها yana tahoratni odoblaridan umumiy odoblardan biri tahorat qilganda suvni juda ko'p ham ishlatib yubormang kam ham ishlatib yubormang sizni badaningiz yuviladigan farz sunnatlar ado topadigan darajada ishlating demak adab nima ekan Adab bilan tahorat qilish o'sha isrof bilan taqdirni o'rtasi Köpem su suv ishlatmang yo suvni iqtisod qilib saqlab qolaman deb oz ishlatib ham qo'ymang o'sha ortiqchalik bilan haddan oshish bilan nuqsonli bo'lishlikni o'rtasida izil haqqu ekan izil hakku beynil g'uluvi va taqsir haqiqat shudir ya'ni hamma ishda haqiqat ifrot va tafrit o'rtasida bo'ladi. Ifrot va tafrit ya'ni haddan oshish bilan sukashlik. Shular haqiqatni zoya qilib yo'q qilishadi. Ya'ni dinimizda bir ishga buyurgan bo'lsa, bizga buyurilgandek qilaylik. Men undan ham orttirib boraman desak, bu haddan oshishlik. Mana shu bilan nohaq bo'lamiz biz. Haqiqatdan o'tib ketgan bo'lamiz, nohaq bo'lamiz. Masalan, bizga 5 vaqt namoz o'qish buyurildi. Boshqa nafil namoz o'qisangiz o'qavering, lekin 5 vaqt menga kam desangiz bo'lmaydi-da. Demak, unda nohaq bo'ladi odam. Xuddi shuningdek, 5 vaqt oshiqcha men ish vaqtim bo'lib qoladi peshin asrlarda. 3 vaqt o'lganda yaxshi bo'lardi desa ham, Alloh dindan inson dindan chiqib ketadi Allohning dinidan. Ya'ni bu e, endi bu nuqson bo'yanda. Haddan oshishlik ham haqiqatdan chetlash bo'lsa, nuqson ham haqiqatdan chetlash. Doimiy hamma narsada shudir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xoyrul umuri avsatuha ishlarning yaxshisi o'rtachasidir dedilar. O'rtachasidir. Juda chiroyli bir amalni qilib e, boshqalardan chiroyliroq qilishga chiranib, ozginadan keyin charchab qolib umuman tashlab olsangiz, bu yaxshilikka olib bormaydi, balki shu o'rtacha bo'lishlik bilan davomli bo'ladi. tahorat olish tozalik tozalikda demak qancha toza bo'lsa yaxshi edi-ku. Shariatimiz shunda ham isrof qilmang deyapti-da. Yetarli. Hatto ba'zi kitoblarda shu oqayotgan daryoni bo'yida o'tirib tahorat qilsangiz, tahorat olsangiz ham shu bitta chaynaydan tahorat olgan darajada suv ishlating deydi. Bu daryo oqib ketyapti, baribir ketyapti bu suv. Yo shunga o'xshagan o'sha suv quvurlaridan ham katta ochib qo'yib, siz yuvmayotgan vaqtingizda ham oqib turadi u endi. Mana bu narsa isrofga kirar ekanda. O'rtacha bo'lishlik kerak ekan. Mana shu o'rtacha sizni toza bo'lishingizga yetadigan, undan kam emas, ko'p emas suvni ishlatishingiz tahorat odoblaridan ekan. ومنها دلك أعضاء الوضوء خصوصا في الشتاء لأن الماء يتجافى عن الأعضاء yana tahoratning odoblaridan biri tahorat qiladigan a'zolaringiz ya'ni yuzingiz qo'lingiz oyog'ingiz yuvasizku tahoratda mana shularni e, ishqalashlik xususan qish vaqtlarida tahorat qilgan vaqtda chunki suv ba'zan e, odam sovqatib turganda tuklari tikka turib shu tukni ustidan o'tib ketib qoladi sizni teringizga tegmay qolish xavfi bor shuning uchun bir marta suv yurgizgandan keyin Bütün o'sha yuviladigan a'zoingizni, masalan qo'lingizni to'la ishqab turib keyin yana suv olsangiz haligi tuklar yotib suvlar siz badaningizga tegishi aniq bo'ladi demak tahoratni odoblaridan biri o'sha tahorat olganimizda tahorat oladigan a'zolarimizni nam qo'limiz bilan ishqalashligimiz ham yaxshi ekan shu bilan tahoratimiz komil bo'lishligiga sabab bo'ladi ومنها أن يدعو عند كل فعل من أفعال الوضوء بالدعوات المأثورة المعروفة وأن يشرب فضل وضوئه قائما إذا لم يكن صائما ثم يستقبل القبلة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويملأ الآنية عدة, عدة لوضوء آخر ويصلي ركعتين لأن كل ذلك مما ورد في الأخبار أنه فعله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يواظب عليه وهذا هو الفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني والأدب ما فعله مرة أو مرتين ولم يواظب عليه آه، Yana tahorat e, odoblaridan biri ba'zi odamlar o'tirgan yerda uxlab tahoratlari ketyapti lekin tahorat olishni o'rganayotgan vaqtida hushyor turish kerak tahorat odoblaridan biri balki oxirgisi tahoratni fe'llaridan har bir fe'lni qilganda ya'ni yuzni yuvganda alohida qo'lni yuvganda alohida rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan asar bo'lib qolgan ma'lum bo'lgan duolarni qilishlik ham odoblardan yuzni yuvganda duo qilish qo'lni yuvganda duo qilish va e, tahorat qilib bo'lgandan keyin tahorat suvidan oshganini tika turgan holda ichishlik ham tahorat odoblaridan ekan ba'zi kattalar shu ozgina og'zlariga suv oladi tahorat qilgandan keyin mana biz e, yaxshi bilmaydigan bir masalalar aytilyapti qachonki o'sha tahorat olayotgan ro'zador bo'lmasa endi ro'zada tabiiy bu ish qilinmaydi ro'za bo'lmasa tahoratdan ochgan suvdan ozgina og'izga olishlik so'ngra qiblaga qarab ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deyishlik ham odob ekan va endi o'sha olgan idishni keyingi odam tahorat qilish uchun yo keyingi safar tahorat qilish uchun to'ldirib qo'yish ham tahorat odoblaridan ekan va ikki rakat namoz o'qishlik ham tahorat odoblaridan ekan tahorat qilganingizga shukur qilib mana bu narsalarni hammasi haqida xabarlar asarlar kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu ishlarni qilganlari to'g'risida lekin davomli qilganmas ekanlar mana shu aytganlarimiz ba'zan qilganlar ba'zan qilmaganlar shuning uchun buni sunnat demasdan odob deb aytilyapti odobni sunnatga aloqasi bor ya'ni payg'ambarimizni sunnati deymiz buni ham lekin doim qilmaganlar uchun bu doim qilgan sunnatlaridan ko'ra darajasi quyiroq doim qilganlari undan baland doim qilgan ishlari va qilib turib buni qilinglar deb ta'kidlaganlari bu sunnati muakkada bo'ladi bu yana ham balandroq undan tepasida vojib undan tepasida farz turadi demak tahoratni mana bunday odoblari bor ekan biz e, beodoblar shuni ko'pini bilmas ekanmiz mana oxirgilari mana shularni yo bilasizlarmi kattalarimiz bilsa kerak ya'ni e, tahorat olayotganda har azon uyganda duo qilishlar xuddi namozda e, bir tikka turganingizda Qur'on o'qiysiz, ruku sajdada tasbih aytasiz, o'tirganingizda attahiyot deb tashahhud o'qiysiz. Ibodat ichidasiz. Tahoratda ham bismillahir rohmanir rohim deb boshlaganingizdan tortib tugatgunizcha mana shunday bir o'zini shu ishlarni qilsangiz yaxshi bo'ladigan taraflari, ya'ni duolari bor ekanda. Hayolingiz har yoqda yo yuzingizni qo'lib birovga birovga bir gap yuz yuvgandan keyin birovga bir gapirib, qo'l yuvgandan keyin yana birovga bir narsa deb bu nimalar nuqsonlar bor-ku ko'pimizda. Bu degani o'sha duolarni qilmasa tahoratli nuqsonli bo'ladi, tahoratingiz degani emas. Bu duolarni bilmasangiz ham tahoratingiz kamol bo'ladi. Yuqorida aytildi-yu, tahoratni mazmuni tozalanish degani. U hatto tahorat qilganingizni bilmay tozalansangiz ham, suvga bir sho'ng'ib chiqsangiz ham siz tahoratli bo'laverasiz hatto o'zingiz hayolingizga kelmasa ham hatto yomg'ir yog'vorib butun yuviladigan joylaringiz yuvilsa tahoratli yuvishingiz zarur bo'lgan joylar siz tahoratli bo'lib qolaverasiz hatto tahorat niyatingiz bo'lmasa ham aytildi bu gaplar lekin haqiqiy barkamol tahorat payg'ambarimizni doim qilgan sunnatlariga ham gohida qilgan sunnatlariga ham amal qilib tahorat qilish odob bilan tahorat qilish o'sha tahoratning o'rtasida ham duolar qilish o'sha yuzni yuvdirib qo'yganiga qo'lni yuvdirib qo'yganiga keyin torat qilib bo'lgandan keyin torat qildirib qo'yganiga shukronasiga ibodat qilib ikki rakat namoz o'qish bu juda chiroyli odoblardan ekan keyin o'sha e, torat olgan suvida ya'ni oshgan suvda chaynakda qolgan idishda qolgan suvda suvdan ozgina olib ichishlik ya'ni bir ho'plab qo'yish agar ro'zador bo'lmasa keyin mana bu narsa qiblaga qarab tahorat qarab olsangiz o'zi tahoratni qiblaga qarab olgan yaxshi farazan tahoratda boshqaga qarab olish ehtimoli ham bor mayli qanday bo'lsa tahorat bo'laveradiyu tahorat qilib bo'lgandan keyin endi qiblaga qarab ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh muhammad va ashhadu anna muhammadan rasululloh debdilar bu yerda shunday deyishlik odoblardan ekan <clears throat> ya'ni poki holda tajdidi iymon qilib iymoningizni yangilab e, bir toza holda bu iymon kalimasini aytishlik har bir tahoratdan keyin aytishlik bu baxtli odamni nasibasi bu keyin mana yana biz bilmagan masala yana tahoratni odoblaridan keyingilarga yo o'zingiz keyin tahorat qilishingiz uchun o'sha tahorat qilgan idishingizni to'ldirib qo'yishlik Bu degani doim ibodatga tayyor turish kerak musulmon odam. E, namoz o'qiyman desangiz, tahoratingizga suv tayyor turish kerak va uni o'zingiz qilib qo'yishingiz kerak. Shu kerak degani farz vojib bo'lmasa ham shunday qilishingiz yaxshi. Shu tahoratni odoblari. E, shukr vuzu degan namozni shu yaxshi odamlar o'qiydilar. E, Ustozlarimiz, yaxshi ibodatli kishilar shunga odat qilishgan, qanday bo'lsin, tahorat qildi. meni tahorat qiladigan bandalardan qilib qo'yganingga shukur deb tahoratga shukrona qilib ikki rakat nafl namoz o'qish ham odob ekan bular haqida payg'ambarimiz qilganlari haqida xabarlar bor ekan gohi qilgan ekanlar doim qilgan ishlari emas ekan shu oxirgi aytgan gaplarimiz ammo qilganlarini shu ishlarni qilganlarini sahobalar ko'rgan ekan sunnat bilan adabni farqi shu deyaptilar sunnat rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim qilgan ishlari biror ma'no biror uzr sababli ba'zan qilmay qolsalar ham davomli qilgan ishlari sunnat adab degani bir ikki marta qilganlar shu ishni doim qilmaganlar bu adabdir hozir oxirgi aytganlarimiz ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam goh qilgan ishlardan ekan davomli qilmagan bo'lsalar mana shu bilan biz tahorat farzlarini sunnatlarini adablarini o'rgandik faslun وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذي ينقضه الحدث والكلام في الحدث في الأصل في موضعين أحدهما في بيان ماهيته والثاني في بيان حكمه أما الأول فالحدث نوعان حقيقي وحكمي أما الحقيقي فقد اختلف فيه قال أصحابنا الثلاثة هو خروج النجس من الآدمي الحي سواء كان من السبيلين الدبر والذكر أو فرج المرأة أو من غير السبيلين الجرح والقرح والأنف من الدم والقيح والرعاف والقيء وسواء كان الخارج من السبيلين معتادا كالبول والغائط والمني والمذي والودي ودم الحيز والنفس أو غير معتاد كدم الاستخاذة endi navbatdagi fasl endi ya'ni juda muhim bo'lgan fasl ya'ni tahoratni nima sindiradi tahoratni sindiradigan narsalarni bayoni taharatni betahoratlik sindiradi deb javob qilamiz ana shu betahoratlik nima ekanligi aslida betahoratlik to'g'risidagi gap ikki o'rinda keladi biri betahoratlik o'zi nima degani savoli bor shu savolga javob topishimiz kerak ikkinchisi shu betahoratlikni hukmini bayon qilishimiz kerak demak birinchisi o'sha betahoratlik tahoratsizlikni nima ekanligi haqida gapirsak Tahoratsizlik ikki xil bo'ladi. Haqiqiy tahoratsizlik, hukmiy tahoratsizlik bo'ladi. Haqiqiy tahoratsizlik to'g'risida ulamolar har xil gap aytishdi. Bizi 3 ta ashabimiz, 3 ta sohibimiz, mazhab rahbarlarimiz Abu Hanifa, Abu Yusuf va Muhammad uchovlari tahoratsizlik nima degan savolga shunday javob qilishdiki, bu tirik odamdan bir najasni chiqishligi. tirik odamni ichidan bir najas chiqishligi bilan tahoratsizlik bo'ladi tahorat ketadi u xoh ikki yo'ldan chiqqan bo'lsin ya'ni orqa va oldidan shuni ikki yo'l deb aytadi undan keyin shunday deymiz doim takror bo'lganda ikki yo'ldan chiqqan bo'lsin e, u endi orqadan yoki erkakni jinsiy a'zosidan yo ayolni jinsiy a'zosidan chiqqani degani ikki yo'l degani yoki ikki yo'ldan boshqa yerdan chiqqan bo'lsin bu najas masalan e, yaradan yara chaqa bo'lgan joylardan yo qurun burundan qon oqqan bo'lsin yo o'shanaqa e, yiring chiqqan bo'lsin bir yerdan yo shu ruof deb bu ham burun qonashligi bir yer qonab ketgan bo'lsin yo qay chiqqan bo'lsin inson qay qilib ichidan mana bular endi ikki yo'ldan boshqa yerdan chiqqan bular ham chiqar ekan tahorat sinadi endi o'sha ikki yo'ldan chiqqan narsa odatdagi narsa bo'lishi mumkin ya'ni o'sha siydik bavl yoki axlat yo mani yo mazi yo vadi o'sha bavldan keyin chiqadigan qo'yiq narsa chiqishi mumkin bo'lgan narsa yo hayzli qoni nifosli qoni ayollarda mana bular shu ikki yo'ldan chiqadigan odatdagi narsalar bo'lsa yo shunday bo'lsa yo odatdagi narsa emas masalan e, bir kasal kishidan doimiy qon kelib tursa u erkak bo'ladimi ayol bo'ladimi dami istihoza deyiladi istihoza qoni ya'ni ichkaridagi bir yarani o'sha jinsiy a'zo orqali e, oqib turishligi qon bo'lib ana bu endi odatda chiqadigan narsa emas lekin yana bu chiqar ekan e, betahoratlik bo'ladi mana betahoratli degani shu deb aytadi bizni ulamolarimiz shu ulamolarimizdan zufar qola zufar zuhurun najasi minal odamiyil hayy. bu kishi shunday qilib qisqa qilib aytibdiki tirik odamdan najas ko'rinsa bu kitob ham mufassal va ham mudaqqaq kitobdir tadqiq qilganlar har bir so'zni javobi bor yuqorida aytdikki chiqsa dedik najas bu yerda ko'rinsa deyapti farq bor chiqish bilan ko'rinishni o'rtasida farq bor ya'ni tirik odamdan necas ko'rinsa buni biz o'z o'rnida o'rganamiz masalan qon Yani bir joy teshilib bilen mi, bilanmi pichoq bilanmi shu yerda qon ko'rinib qolsa taharat sinmaydi shu ko'ringan qon sel bir joyga oqsa shunda chiqqan hisoblanadi ana unda taharat sinadi Bu bizim ashabimiz, uchta imomimizning gapi. Bu imom Zufar aytibdilar-ki, yo'q, o'sha qon ko'rinishi bilan la tahorat sunnat deyaptilar. Bu kishi ko'rinishi bilan deyaptilar. Zuhurun najas minal adamiyil. Hay. Xo'p, yana boshqa ulamolar, boshqa mazhab rahbarlari nima deydi? Vaqola Malik fi qawl huwa khurujun najas al-mu'tad min as sabilil mutad falam yaj'al dam al-istihaza hadasan likawnihi ghayra mu'tad. Mana Malik aytadiki, taharatsizlik, taharatsizlik degani odatdagi najasni odatdagi yo'ldan chiqishligidir ya'ni o'sha najas keladigan ikkita yo'l bor shu ikki yo'ldan odatda keladigan narsa chiqsa tahorat sinadi masalan insonning oldidan o'sha bavul siydik chiqsa tahorat sinadi deyapti lekin o'sha yo'ldan tosh chiqsa tahorat sinmaydi deyapti u odatdagi emas narsa chiqdi-da bu yerda Malik aytayapti, bu gapni shu kabi o'sha yo'ldan o'sha bavul kelsa, tahorat sinadi, lekin qon kelsa, e, ya'ni birov kasal bo'lib ichidan qon kelib tursa, u odatdagi narsa bo'lmadi-da. Shuning uchun tahorat sinmaydi deydi. Bu Malikning gapi. وقال الشافعي هو خروج شيء من السبيلين فأما الخروج من غير السبيلين فليس بحدث وهو أحد قول مالك أما قول مالك فمخالف للسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وقوله عليه السلام للمستحاضة توضعي وصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا وقوله توضعي فإنه دم عرق انفجر ولأن المعنى الذي يقتضي كون الخروج من السبيلين حدثا لا يوجب الفصل بين المعتاد وغير المعتاد لما يذكر فالفصل يكون تحكما على الدليل endi shofiy nima deydilar tahorat sinish to'g'risida u tahoratsizlik bu o'sha ikkita yo'ldan bir narsa chiqishligidir ammo ikkita yo'ldan boshqa yerdan nima chiqsa ham tahorat sinmaydi deydilar imom molikni gaplari ikkita gapidan bittasi ham degan gapiga o'xshaydi ya'ni imom molik odatdagi narsa chiqsa sinadi odatdagi narsa chiqmasa sinmaydi dedi bir gapi ikkinchi gapida ikkita yo'ldan nima chiqsa ham torat sinadi ikkita yo'ldan boshqa yerdan nima chiqsa ham torat sinmaydi deyaptilar molikni gapi sunnatga xilofdir ya'ni molik masalan birovni ichidan qon kelib tursa uni dami mustahoza deyilardi ana shu odam o'sha ichidan qon ketgan ayol yo erkak bo'lsin torat sinmaydi der ekanlar Bu gaplar sunnatga teskari. Chunki payg'ambar aleyhisselam gaplari bor. Istihoza, ya'ni o'sha ichidan qon kelib turadigan ayol har bir namozga vaqtiga tahorat qiladi. Ya'ni bir marta tahorat qiladi, bu hali sohib uzrlar tahorati o'tdi-ku. Shu bilan butun vaqt namozlar nechta namoz o'qisa bo'laveradi. Nafil namozlar o'qisa Yani Yana boshqa so'zlari bor Rasululloh aleyhi alayhi sellem'in shu istihoza ko'ruvchi ayolga aytgan ekanlar tahorat qil va namozingni o'qiver garchi bo'yraga qon tomib turgan bo'lsa ham ya'ni jay namozingga oyog'ining tagiga sendan doim qon kelib oqib tomib tursa ham sen tahoratli hisoblanaverasan tahorat qilgin demak tahorat qilgin deyaptilar u agar u tahorat sindirmasa sen namozingni o'qir tahorat qilmay degan bo'lardilar Yana boshqa hadisda ham tavaddoi, tahorat qilgin. ya'ni go'yo bu o'sha kelgan qon e, kelsa xuddi bir bavul seydik kelgani kabi tahorat qilish kerak deyaptilar. U qon dedilar. Bu ichkaridagi bir yorilib ketgan tomirni qoni. Ichkarida qaysidir bir tomir yorilgan yara bor, shundan oqyapti bu qon. Shuning uchun tahorat qilib namozingni o'qing dedilar. Bundan tashqari o'sha bir narsa chiqishligi ikkita yo'ldan bir narsa chiqishligini betahorat bo'lishini taqozo qiladigan ma'no ya'ni ikkita yo'ldan chiqadigan narsa e, tahorat sindiradimi bu ikkita yo'ldan chiqadigan narsa tahorat sindiradi deganda bu narsa endi undan odatdagi narsa chiqadimi odatdagi narsa chiqmaydimi buni ajratishlikni vojib qilmaydi bizga nima chiqsa ham deyilyaptida de. o'sha yerdan siydik chiqadimi yo tosh chiqadimi o'sha yo'ldan chiqdimi tahorat sinaveradi bu haqda yana zikr qilinadi deyaptilar demak agar o'sha yo'ldan masalan odatda chiqadigan narsa chiqsa ikki yo'ldan tahorat sinadi odatda chiqmaydigan narsa chiqsa tahorat sinmaydi deyishlik dalilga qarshi zo'ravonlik qilish dalilni olmaslik bo'lib qoladi ya'ni dalil ikkita yo'ldan chiqsa tahorat sinadi degan dalil hadis shu odatdan boshqa narsa chiqib qoldi-yu, unda tahorat sinmaydi deyishlik dalilga qarshilik bo'lib qolyapti. Unda to'g'ri bo'lmaydi. Demak, Malikning gaplari to'g'ri emas. Endi Shofiy bilan bo'lgan so'z bo'lsa, va ammal kalamu ma'a Shofiy fa huwa ihtajja bima ruya an Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam annahu qa'a fa ghasala famahu فقيل له ألا تتوضأ وضوءك للصلاة فقال هكذا الوضوء من القيء وعن عمر رضي الله عنه أنه حين تعن كان يصلي والدم يسيل منه ولأن خروج النجس من البدن زوال النجس عن البدن وزوال النجس عن البدن كيف يوجب تنجيس البدن مع أنه لا نجس على أعضاء الوضوء حقيقة وهذا هو القياس في السبيلين إلا أن الحكم هناك عرف بالنص غير معقول فيقتصر على مورد النص شافي إنما devdilar shu ikkita yo'ldan chiqqan narsa torat sindiradi biringiz qonab ketsa torat sinmaydi burningiz qonasa torat sinmaydi ikkita yo'ldan bir narsa chiqsa torat sindiradi xolos bu shofiyni gaplari edi u kishini gapiga kelsak u kishi nimani hujjat qilyaptilar bir hadis sharifni hujjat qilyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam rivoyat bo'ldiki qay qildilar qay qilib og'izlarini yuvdilar shunda u kishidan so'raldi namozga qilgan tahoratingizni qilmaysizmi tahorat olmaysizmi qay qildingizku deb so'raganda e, qay qilganda tahorat shu dedilar ya'ni qay qilganda og'izni o'zini yuvib olsang tahorat olgan bo'lasa demak mana qay qilganda tahorat qilmadilar demak qay qilishlik tahorat sindirmayapti ekan shofiyni gaplari yana u kishi umar roziyallohu anhudan bir gapni aytyaptilar ya'ni u kishiga ma'lumki hazrat umar amirul mo'minin roziyallohu anhu namozda turganlarida bir kofir kelib unga pichoq xanjar sanchgan va shu jarohat sababli vafot qilganlar lekin bir necha kun hayot turganlar vafotlarigacha o'sha vaqtda jarohatdan keyin ham namoz o'qidilar shu haqida gap ketyapti u kishiga xanjar sanchilgan vaqtida e, qon oqayotgan edi namoz o'qiverardi u kishi qon oqib tursa ham ya'ni agar qon tahorati sindirsa nega u kishi namoz o'qidi demak qon tahorati sindirmas ekan deb dalil qilmoqchilar shofiy shu gapni bundan tashqari najosatni badandan chiqishligi bu najosatni badandan ajralishidir badandan najas chiqib ketsa demak badaningizdan najas ajradi Najosatni badandan ajrashligi qanday badanni najas qilsin badandan najas chiqib ketgan bo'lsa bu badan qanday tahoratsiz bo'ldi deymiz Holbuki haqiqatda tahorat qiladigan a'zolarda najosat yo'q. Ya'ni tahorat qiladigan qo'limizda, yuzimizda emas. Aytaylik, boshqa bir joydan, tahorat olmaydigan joydan bir qon chiqib ketsa, o'sha yerdan najosat chiqib ketdi, badanni nega biz tahoratsiz deymiz? Undan najosat chiqib ketdi-ku. Badan toza-yu. Tahorat oladigan a'zolarimizda haqiqatda najosat yo'q-ku. Demak, chiqib ketgandan keyin badandan najos chiqib ketgandan keyin badanni betahorat bo'ldi demasligimiz kerak hatto shu ikkita yo'ldan najos chiqqanda ham betahorat bo'lmasligi kerak-ku dedilar shofiy va hazil qiyos fissabilayn e, shu ikkita yo'lda ham qoida o'zi shu yu dedilar illo lekin e, bu yerda nima qilishimiz haqidagi hukm nas bilan biz aqlimiz yetmaydigan e, hujjat bilan ya'ni shu e, tahorat qilinglar deb alloh taolo ikkita yo'ldan bir narsa chiqsa tahorat qilinglar deb buyurgani uchun aqlimiz yetmasa ham Alloh buyurdi deb tahorat qilaveramiz qachon faqat ikkita yo'ldan bir narsa chiqqani haqida gap ketgan u oyat hadislarda demak boshqa yerdan bir narsa chiqsa tahorat sindiradi deyishga haqqimiz yo'q mana shofiy mazhabida demak shu ikkita yo'ldan chiqqandan boshqa narsalar tahorat sindirmaydi degan gap aytildi biz nima dedik Bizi mazhabimizda yuqorida aytilgandek, ikkita yo'ldan chiqadimi? Insonning orqa va oldidan, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin. Yo boshqa yerdan chiqadigan yara chaqqa bo'ladimi, qon bo'ladimi, e, yiring bo'ladimi yaradan chiqib oqadigan. Nima bo'lsa ham kishi tahorat sinadi, betahoratligi başlanadı tahorat olish farz bo'ladi namoz uchun. Dedik, dalillarimiz inshaalloh kelgusi darsda o'qiymiz.